Jekk smajtu it-taħdita ma' Clyde Triganza fil-parti l-oħra tal-vjaġġ enċiklopediku illi ħadkom fuq ullum, U għattu attenti, jew xiftit attenti, għal dak li kien qed jgħid, tiftakru illi semma illi l-ewwel artiklu illi ħoloqu kien wieħed illi huwa ah, propostu ħafna għal suġġett ta' dak illi jiffoka fuq uhu professjonalment, illi huwa il-traduzzjoni tal-lingwi. L-artiklu huwa wieħed illi se jerġa' joħodna ximkien illi morna diġà f'din l-odissea ta' vjaġġi enċiklopedici fl-edizzjonijiet preċedenti. Dan il-post huwa l-Eġittu l-Antik. Morna l-Eġittu l-Antik wara li provajna li naraw daqsxejn xinu kaħħal konna ma' Mark Vella fl-ewwel sensiela f'wieħed mill-ewwel programmi li kellna minn dawn il-vjaġġi enċiklopedici u minn hemmhekk bit-teknika ta' tikħil spiċċajna konna fil-piramidi. Illum is-sitwazzjoni hija xi ftit differenti. Għal-fatt illi l-artiklu illi se nħarsu leh fil-Wikipedija bil-Malti illi huwa dak illi kien propju l-ewwel wieħed illi ħoloq Clyde Triganza huwa dak tal-ġebla ta' Rosetta. Tajjeb li ngħidilkom ftit dwar propju l-isem tal-ġebla ta' Rosetta, illi hawnhekk kellna anka diskussjoni eh, fuq livell amministrattiv tal-Wikipedija bil-Malti ta' kif għandha tiġi spelluta il-kelma Rosetta. U raġuni li din hija bbażata fuq il-verżjoni Rumanza ta' isem tal-post illi fih instabet din il-ġebla fl-Eġittu, inħass illi għalkemm bil-Malti aħna ħafna drabi anka l-isem nispelluh biż-żeta bit-tikka, ġifieri Rosetta, imma f'dan il-każ l-isem għandu jkun Rosetta Blesse. U allura meta niġu biex inħarsu lejn l-artiklu fuq il-Wikipedia bil-Malti, naraw illi għanna sew il-ġebla ta' Rosetta blesse kif ukoll il-varjant tal-ġebla ta' Rosetta bizzeta propju fl-ewwel frażi tal-ewwel sentenza. Il-ġebla ta' Rosetta jew il-ġebla ta' Rosetta hija steli tal-grano di orit imnaqxa bi tliet verżjonijiet ta' digriet maħruġ f'Memphis, l-Eġittu, fis-sena 196 qabel Kristu matul id-dinestija Tolemajka f'isem ir-re Tolomew 5 Epifani. Anka din l-ewwel sentenza wieħida titlob ċertu ħila fit-traduzzjoni u attenzjoni għall-asla tal-kelma ikolli ngħid. Imma ħalli nifokaw fuq il-suġġett veru propju tal-ġebla ta' Rosetta. U hawnhekk allura f'dan l-ewwel paragrafu nsibu li it-testi ta' fuq u tan-nofs huma bl-Eġizzjan antik bil-kitba ġeroglifika u bil-kitba demotika rispettivament, filwaqt li t-test ta' taħt huwa bil-Grieg Antik. Id-digriet fih differenzi żgħar bejn it-tliet verżjonijiet u dan wassal biex il-ġebla ta' Rosetta kienet il-muftieħ biex jiġu ddeċifrati il-kitbiet Eġizzjani. Kważi f'dan il-paragrafu introduttorju għanna dak kollu li għanna bżon ninkunu nafu biex nifmu xinija il-ġebla ta' Rosetta u għalfejn hija daqstant importanti. Imma l-artiklu ikompli sew u il-paragrafu introduttorju ikompli bitnejn tlieta erba oħra warajh U allura hawnhekk hawn anka mbagħad taqsima li hija deskrizzjoni propju ta' dan l-istili eh, illi naraw daqsxejn eh, għal xiex huwa daqstant importanti u sinifikanti u anke kif semmilna Clyde dan jinstab fil-British Museum f'Londra. Il-ħin l-lum ma jippermettilniex illi nkomplu nitlu aktar fil-fond fuq dan. Imma din it-tieni anka l-opportunità biex nistidinkom kif nagħmel regolarment wara kollox imma llum anka aktar mis-soltu biex tmorru propju fuq il-Wikipedia bil-Malti hemmhekk tfittxu il-ġebla ta' Rosetta u taqraw aktar dwara kif inuwa tradott u miktub mill-mistieden li kellna aktar kmini fil-vjaġġi enċiklopediċi tagħna